אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני כי תאזנו לי ובימי אקרא עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא ובשם ארוני אקרא, אנא אדוני מלטה נפשי, חנון אדוני וצדיק, ואלוהינו מרחם, שומר פתאים אדוני, דלותי ולי הושיע, שובי נפשי למנוחייכי. כי אדוני גמל עלייכי, כי חיצלת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי, את הלך לפני אדוני בארצות החיים האמנתי כי אדבר אני עניתי מאוד אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב